Мабуть, він того не знав. Ніхто не зважувався сказати. З передніх рядів повіяло тривогою. Там сиділи члени комісії, а позаду перешіптувалися. І хтось раз по раз тихо, стурбовано прокашлювався. Засідання як засідання, тільки щось невидиме, як хмарка на овиді який то буде грім, повисло в залі. Є люди, що люблять спостерігати під громовідводом грозу, як вона стьобає перехожих, ламає дерева, а тобі нічого не загрожує. І можна уявити себе на місці отих випадкових, захоплених хурією перехожих, бо ж захопило не тебе, а їх. Одне слово видовище і легке, і чимось приємне, а іноді трохи лячне. Для кого гроза знали всі, але яка того не передбачав ніхто. Було видно, що тих, котрі поглядають на хмарку з нетерпінням і пригамованою радістю, дуже мало. Кожен думав і про свої проекти, вже здійснені, і ті, що на папері чи ще у вимріях. Кілька скрадливих поглядів, кинутих у куток біля дверей, вказували на винуватця цього засідання Сергія Іршу. Він сидів, нахиливши голову, і русявий чуб хвилями скочувався в обидва боки. Його чисте, схоже на дівоче обличчя було бліде, пальці рук нервово стиснені. Біля нього Рубан, інженер того ж відділу, інвалід війни, бубонів чи щось підбадьорливе чи глузливе, скоріше глузливе, такий у нього стиль. Його великі губи кривилися в посмішку. Ірша не відповідав, бо, мабуть, і не чув, що казав Рубан. Врешті майдан оголосив про початок засідання, надав слово голові комісії Басу. Той підвівся з першого ряду, вступив крок до стола, чітко майже по військовому розвернувся, впевненим рухом поклав на стіл папку, розкрив її. Степан Митрофанович Бас завжди очолював усі подібні комісії. Прямий аж хизувався своєю прямотою, а може, не хизувався, а просто не попускав собі, не попускав і іншим. Носив той самий потертий костюм старого крою, чорну сорочку без галстука, рогові прямокутні окуляри. Сам був невисокий, густий сивуватий чуб стриг йоржиком. Почувався впевнено навіть занадто впевнено, і не приховував, що цей важкий для будь-кого обов'язок він має за честь. Особливо він любив всілякі таємниці і пильнував їх. Якщо ви побували з ним учора на одній конфіденціальній нараді і сьогодні хочете щось уточнити, підійдете і запитаєте, що казав з цього приводу той чи той промовець він обов'язково відповість не чув або не пам'ятаю. Комісією встановлено, поглядаючи в розкриту папку, але не читаючи, пізніше прочитав тільки кілька цифр і виміри, розпочав бас, що від вібрації турбогенератора став просідати ґрунт. Ви знаєте, станцію збудовано на намивному суглинку. Пісок ущільнився і просів. Фундамент опустився. А вночі, 19 травня, дав тріщину і сталася аварія. Перекіс турбогенератора. Одна лопата навіть пробила дах і вилетіла на двір. Людських жертв немає але черговий механік дістав травму скалічів.